أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لكن نزمنا هذا زهر الله سبحانه وتعالى إنك السلوات السلام na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashaabe i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana. Poštovana i cijenjena braćo i sestre, e, na, na samom početku zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je omogućio da se večeras ovdje okupimo i da se podsjetimo na ono u čemu je korist i dunjaluka i ahireta. Mi znamo da smo stvoreni na ovome svijetu zbog određenog cilja i određene svrhe, a to je da robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno da cijeli svoj život učinimo ibadetom. I svaki pravi musliman teži da kroz svoj život da živi u skladu sa Allahovim propisima. I to mu je prioritet u njegovom životu. I svaki musliman, muslimanka E, posvijete sebe, svoj život, svoje vrijeme, posvijete Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno svoju vjeru. Mi znamo da smo na ovome svijetu e, stvoreni s tom svrhom. I imamo jedan cilj, glavni cilj. I svi naši cilje u životu podčinjeni su tom cilju. A taj naš glavni cilj u životu jeste da kroz svoja djela, kroz svoju vjeru i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala da zaslužimo njegovu milost, njegovo zadovoljstvo, njegov oprost. I to treba da nam bude ispred svega. Zato smo se mi večeras ovdje okupili da na tom putu da se podsjetimo na nešto sigur, od čega ćemo sigurno imati koristi, kako na ovome svijetu, tako i na Hiretu. Kao što je najavljeno, ja ću večeras govoriti o jednoj uh, temi koja možda, ne znam da li je iko govorio na ovu temu, na ovakvim sličnim predavanjima, skupovima, a pominjajte kako značajna je bitna. Musliman između razuma i emocija. Nama je poznato i svi znamo da, da je čovjek jedno kompleksno biće, kompleksno stvorenje. Allahovo, da kažemo, uh, jedno stvorenje kao vid Allahovog savršenstva u stvaranju. Čovjek je iznad svakog bića. Imamo s jedne strane meleke koji su duhovna bića i koja ne griješe i oni su stvoreni kao tako. S druge strane imamo životinje koje imaju određene osobine kao i ljudi rađuju se, razmnožavaju se, jedu, piju i tako dalje i umiru, ali između životinja, odnosno životinskog živ... bića i meleka je čovjek koji je e, počašćen razumom i učinjen je halifom, odnosno lahvim namisnikom na zemlji. Zato je bitno da mi kao muslimani poznajemo sami sebe. Moramo poznavati od, od koji sve smo komponentni, komponenti jeli, stvoreni i šta nas čini kao ljude. Prije svega trebamo znati da je čovjek, rekli smo, jedno kompleksno biće i da ga kao takvog trebamo i posmatrati i na temelju jeli, toga trebamo pokušati razumjeti sami sebe i svoju ulogu jeli, na ovom na dunjalu. Čovjek je biće i duha i tijela. Znamo da čovjek jeli, ima svoje tijelo, to je ono što, što, ima, što je zajedničko sa, jeli, sa životinjama, a ima i duh, odnosno ima svoje duhovne potrebe. Isto tako, također, čovjek je psihološko biće, on ima emocije. Čovjek ima emocije i kojima upravlja njegov emotivni centar ili srce. Također, čovjek ima i razum. Razum to je ona odlika koju, po, po kojoj se odlikuje nad mnogim stvorenjima jeli, i po čemu će biti odgovora na sudnjem danu kao Allahov namisnik na zemlji. Čovjeku kao tijelu treba hrana, treba mu voda, treba mu jeli, stan, trebaju mu ovo dunjalučke blagodati koje uživa i to je svakako dio njegove prirode i to je normalno. Također čovjeku treba, jeli, treba da zadovolji svoje emocije. Rekli smo da je čovjek emotivno biće. On treba da bude, e, da bude voljen, treba da voli, treba da ga uvažavaju i poštuju, da bude primijećen, saslušan i da ga drugi podržavaju i postiču. Ovo je kako bitno da znamo ove činjenice i u našem životu, u našem odnosu prema drugim ljudima, u našem e, odgoju ili, ovaj, djece i naše djece, u našem odnosu prema supružnicima moramo znati ove činjenice jer tako ćemo bolje razumijeti jedni druge i tako ćemo uspostavljati bolje odnose pored onih propisa o vjeri koje znamo. Čovjek u sebi ima i ono božansko, ono Allahovo koje, što je udahnuto u njega, to je ruh. I to je ta, jeli, taj, taj glas savjesti koji leži duboko u našim srcima, odnosno duboko u našem biću. Prema tome, da bi čovjek bio zdrav, da bi se uravnoteženo razvijao kao ličnost, da bi ispravno sazrijevao i da bi pronašao životnu sreću, a svi, svi to mi težimo, tako? I da bi živio jedan skladan život i da bi bio koristan i za sebe, i za svoju porodicu, i za društvo kojim živi, jer i cijelom čovečanstvu neophodno je da se čovjek ispravno razvija i u onom duhovnom, i u tjelesnom, i u psihološkom smislu. Zato je potrebno da se da živi jednu ravnotežu između razuma i emocija. Zašto je, kažem, bitno govoriti o razumu i emocijama? Činjenica je da Kur'an ovaj, Kur Adimušan e, postiče čovjeka da razmišlja. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o čovjeku, govori o njemu kao jednom razumnom biću. I kada Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća ljudima, e, vrlo često kaže ako pameti imate, ako razmišljate i tako dalje. Također s druge strane, činjenica je da većina ljudi, bilo, bilo, bilo muško ili žensko, jel? da vrlo često se u svom životu povode za emocijama i slijede svoje emocije. I zbog toga vrlo često pogriješi u životnim odlukama i zbog toga se jel, vrlo često kaju. Nas ovdje e, posebno interesuju dvije dimenzije čovjeka, njihova uloga u životu i njihovo, njihova ravnoteža, to su razum i emocije. Šta su to emocije? Oni koji su imalo izučavali psihologiju, jeli znaju da, su čovjekova, da je to reakcija, da je to čovjekova reakcija na neki događaj, da su to čovjekova osjećanja ili doživljaj našeg vrednovanja, našeg subjektivnog odnosa prema stvarima, ljudima, događajima i sobstvenim postupcima. Kažem, ovo je ovo, čemu sada govorim, to je dio psihologije i to svaki čovjek treba da zna. Uh, prema tome, bitno je, i kada je u pitanju naša vjera, da napravimo ravnotežu između razuma i emocija. Iako sam rekao da Kur'an postiče, jeli, da postiče na razum, razmišljanje i da preferira razum. Međutim, Isto tako, islam jeli, razumije da čovjek mora ispoljavati svoje emocije. Postoje emocije koje su pozitivne, kao što je radost, žalost, kao što je ljubav, kao što je, što je simpatija, ponos. A postoje i one emocije koje su negativne, kao što je srđba, tuga, zavist, ljubomora, mržnja, strah, žalost i tako dalje. Zato je za nas muslimane koji žele da postignu Allahovo zadovoljstvo, vrlo bitno da uspostavimo ravnotežu između razuma i emocija. S druge strane, razum je sposobnost ljudskog razmišljanja, razboritog logičkog razmišljanja, kritičkog promišljanja, rasuđivanja, poimanja i tako dalje. I zato se kaže da je razumno ono što je, da je razumno ono što je racionalno, a ono što je iracionalno to su nagon i osjećaj težnje. Kažem, činjenica je da se vrlo često u našem životu događa sukob između razuma i emocija. U našem privatnom životu i u našem društvenom životu. Koliko smo puta u životu imali situaciju da nas razum zove jeli, nečemu, a s druge strane emocije nas zovu nečemu sasvim Suprotno tome, jel? I ne znamo šta da učinimo. Nekada poslušamo razum, a nekada poslušamo emocije. Nijedan čovjek ne slijedi samo razum. Nijedan čovjek ne slijedi samo emocije. Nego nekada čovjek slijedi razum, a nekada slijedi emocije u svome životu, a nekada oboje zajedno, to jeste istovremeno kada su u pitanju stariji ljudi, odnosno ljudi koji imaju poprilično jeli, ovaj, godina, oni više slijede razum. Čovjek s godinama više slijedi razum, razmišlja, promišlja, vaga između koristi i štete, dok, dok mlađi ljudi, uglavnom, uglavnom slijede emocije. Uglavnom slijede emocije mi, svi oni koji smo prošli te, da kažemo, mladalačke godine, sa zavisnih neko će ovaj, odrediti eh, da su mladalačke godine do 30. neko do 40. neko do 50. Ali svako ko je prošao taj period mladosti zna da je vrlo često u životu ovaj e, da je donosio odluke na, na osnovu emocija, da je slijedio svoje emocije, da je zapostavio svoj razum. Koliko je bitno slijediti, odnosno uspostaviti ravnotežu među razuma i emocija u našem životu, jer govori nam činjenice ovaj, kada donosimo neke najvažnije odluke u svom životu. Kada je u pitanju školovanje, kada je u pitanju posao, ženitba, putovanje i mnoge druge stvari u životu, jeli, ovaj, bitno je da tu napravimo ravnotežu između razuma i emocija. Kada bi uvijek u svome životu slijedili glas razuma, onda bi mnoge životne slasti i užitke jeli, e, prošli, odnosno e, zapostavili. I tada bi nam život vrlo često jeli, bio tegoban i težak. Što znači da su emocije kako kažu jeli, neki islamski učenjaci, da su one kao, kao sol, kao sol za hranu. Ako, je, ako hrana nije postavljena, nije ukusna, iako je kvalitetno napravljena i tako dalje, kvalitetni sastojaka, međutim, ako je hrana presuljena, ako ima previše emocija u tome, onda, onda opet ne može da se jede. Tako isto u našem životu. Emocije trebaju da su prisutne, međutim, one ne smiju da pređu granicu i da bude, i bude previše emocija, jer onda možemo sebi zagorčati život. Činjenica je da se vrlo često u životu, da idemo za svojim emocijima, da slijedimo emocije. I zato ću navesti jedan primjer koji nam najbolje objašnjava kako nas nekada emocije potpuno mijenjaju i kako donosimo čudne odluke u svojom životu zbog toga što slijedimo emocije. Kada je pita, u pitanju čast i ponos čovjeka, mi znamo da svaki čovjek ima svoj čast i svoj ponos, I znamo da, da su mnogi ljudi spremni uložiti za svoj ponos i svoj čas mnogo što šta. I svoje, i svoje zdravlje. I svoj metak, pa na kraju svoj život. Zbog, jeli, ovaj, zbog časti i ponosa. Posebno kada u pitanju musliman, jedan musliman koji islam uči da bude častan i ponosan. Čovjek je za čast, rekao sam, eh, spremano da, ovaj, da žrtvuje i ono najvrijednije u svome životu. I to naravno ćemo, ovaj, takav postupak ćemo opravdati. Ako gledamo sa strane jeli, časti i ponosa. I razumijet ćemo to. Mi znamo onaj hadis, primjer poslanika, ali i salat veselam, kada onaj ashab jeli, upitao, kada mi našao svoju, upitao poslanika, kada mi našao svoj suprugu s nekim drugim, da čini nemoran. Jeli, I kada bi ga ubio, da li bi bio odgovoran za to? Pa, ga, pa mu je poslanik, ali i salat veselam, jeli, uputio savjet, ali je ipak razumio njegovo stanje. To je stanje emocija i stanje ponosa i časti kada čovjek učini nešto što ne bi trebao da učini, ali ovaj vođen tim tim emocijama treba ga razumjeti kao tako. Ako gledamo ovo sa strane razuma, po pitanje časti i ponosa, da li je razumno da čovjek samo zbog časti i ponosa dadne život? Samo zbog toga, dadne život i ostane bez svega, bez dunjaluka, bez, ovaj, bez porodice, bez metke i tako dalje ako gledamo sa strane razuma, nije. To nije prihvatljivo, nije razumno. Međutim, naći ćemo da, i, da su i pored toga, da su mnogi ljudi spremni, i pored te činjenice, i, ovaj, i to, to, te spoznaje, spremni su dati svoj život i svoju čast. Prema tome, žrtvujući se za svoju čast, mi slijedimo emocije i srce, a ne slijedimo razum. E, činjenica je da čovjek da čovjek vrlo često u svome životu i sretan zbog toga što slijedi emocije. Uzet ću primjer odabira bračnog druga. Mladi kada odabiru bračnog druga, bilo da je, je muško ili žensko, ovaj, gledaju prije svega ljepotu. I, i zaljube se u, u dotičnu osobu, u svog budućeg ili bračnog druga i ta njehova ljubav i donekle zaslijepi isključe razum. Iako stariji jeli, često savjetuju mlađe da kada biraju bračnog druga, da vode brigu određenim jeli, činjenicama. Da se mora gledati ovaj porijeklo, da se mora gledati čija je, da se mora gledati iz kakve poruce, ko su joj roditelji, jer ovaj, roditelji svakako ostavljaju traga na svoju djecu i odgajaju i tako, jer kako ih odgajaju. I u skladu s tim je onaj hadis poslanika, ali ih salatu veselam, kada je rekao ženu udaju četiri stvari. Njena ljepota, njeni metak, njeno porijeklo i njena vjera. Pa je poslanik Ali Sala Tvrsa nam kazao uzmite onu s vjerom pa ćete svako dobro imati, svaki har ćete imati. E, ženu ne udaje samo vjera. Nije zabranjeno gledati i ljepotu i porijeklo i metak. Sve četiri stvari su bitne, ali je najbitnija vjera. Rekao sam mladi ljudi ili mlađi ljudi, a uglavnom se ljudi žene mladi, jel tako oni kad se žene mladi ne gledaju plaho ove druge stvari, nego samo gledaju ljepotu i često se desi da se pokaju, da, vid, da ona na kraju poznaju a, tog svog bračnog druga i vide da nije sve u ljepoti, nego da je mnogo toga u vjeri. Ovdje poslanik Elin Selat Vesa nam nas upućuje da slijedimo razum. Sve mimo vjere su stvari emocija. Znači, ljepota to, to, je, to, to je vezano za emocije. To su naše emocije. E, porijeklo, isto, mi smo ovaj, željni da imamo ženu dobrog porijekla, nam to isto, i nama diže to porijeklo i tako dalje. Isto tako, kada je u pitanju e, imetak, mnogi traže ženu da je bogata, jer tako će riješiti svoje egzistencijalno pitanja koje je iz bogate porodice, punac ima stanove, ima kuću, ima pare i tako će riješiti, ovaj, a ljepota, ljepota je svakako problem. A, e, tako da, ovaj, ove tri stvari su vezane za naše emocije. Jedina stvar koja je pitanje razuma je vjera. Čovjek razmišlja dugoročno i ovaj, razmišlja svojim zdravim razumom i zna da je vjera bitnija od sve, ove, sve tri ove stvari. Jer porijeklo, njegova vrijednost je relativna može ovaj iznačiti nešto i ne mora. Bogatstvo isto tako prolazno. Je li ljepota isto može biti ubitačna. Može biti ovaj može biti e, zlo za čovjeka. Zato je bitno evo u ovom pitanju e, pitanju odabira bračnog druga bitno je da slijedimo razum. A to je u stvari da slijedimo da počnemo poslanika ali i sala tvesana i da odaberemo za bračnog druga ovo se odnosi svakako i na i na žene kada biraju, odnosno kada prista, pristaju na udaju, da biraju onoga koji ima vjeru i koji ima moral. I sigurno se po tom pitanju neće pokajati. Naravno, ako se nađe ovo troje drugo, onda je stvar još bolja. Čovjek je, rekli smo, e, sretan kada slijedi svoje srce i svoje emocije. Zato čovjek, a kada se oženi, kada oženi osobu, i kada se žena uda za osobu koja, koju voli, ona je sva sretna, i oboje su sretni. Možda nemaju ni metka, nemaju ni stana, ali su sretni. Poslušali svoje emocije. I ta sreća može potrebiti određeno vrijeme. Ako se druge stvari poklope u životu, mentalitet i odgoj, ta sreća može ovaj trajati dok su živi. Međutim, ako se druge stvari ne poklope, onda ta sreća može biti privremena, žive 3-4 mjeseca godinu sretni, međutim, kad dođe ovaj, do izražaja onaj vjerski odgoj, kad dođe do izražaja mentalitet i karakter, onda dođe do problema i ova, ova njihova sreća zbog slijedženja emocija prestaje tada. Postoji dosta i drugih primjera kada ljudi slijede svoje srce i emocije. Recimo kada u pitanju politika. U politici ljudi vrlo često slijede interese, ali slijede emocije. Bore se za interese svoga naroda, za patriotizam i tako dalje, za E, kada je u pitanju ljubav, rekli smo, kada je u pitanju nauka, izumi, koliko naučnika koji su cijeli svoj život posvijetili određenom izumu, određenom izučavanju da bi nešto otkrili, ostvarili, potrošili svoje vrijeme, nisu se nikada ženili, nemaju porodicu, nemaju ništa. Ali ipak su se posvijetili nauci zapostavljajući svoj razum. Jer da su razmišljali o ženitbi, da su razmišljali u svim ovim dunjaličnim stvarima, ne bi mogli toliko vremena posvijetiti izučavanju i sigurno ne bi to otkrili. Zato su mnogi jeli, islamski učenjaci smatrali da čovjek koji hoće da se posvijeti nauci, da bude ovaj e, vrstni učenjak, da, da mu žena, odnosno porodica, može samo tome smetati. I zato mnogi islamski učenjaci u prošlost pa i dan danas jeli, ovaj, nisu se ženuli. Neću kazati ovaj, da je većina, nego manjina je takvih, ali ipak ima jedan broj onih koji se nisu ženili. U ovom e, stalnom sukubu između razuma i emocija, rekli smo da je čovjek u stalnom sukubu između razuma i emocija, vrlo često pobjedi srce i emocije, je tako? Vrlo često to nadjačaju našim životom i odlučujemo ono čemu nas srce vuče. A vrlo često, jeli, to bude hajr za nas. Mi ne znamo u čemu je hajr, ali to bude hajr. I za čovjeka i za čovečanstvo. Uzet ćemo primjer, e, u historiji slama, primjer bitke na Bedru tu bitku muslimani nisu željeli. Oni su trebali da presretnu jednu karavanu i da uzmu uh, taj plin, hranu i tako dalje. To je bio cilj. Međutim, došlo je do bitke. I muslimani su se sukobili sa mnogo jačom vojskom na bedru, u bitci koja im nije trebala, koju nisu željeli. Međutim, tada su se jeli muslimani poveli za svojim emocijama jer su bili mnogi muslimani želji borbi. Želji borbi da se osvijete mušicima za sve ono što su im činili u Mekiji. I desila se ta bitka u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala ipak dao pobjedu i hajr za muslimane. Što znači da nekada u životu i kad poslušamo emocije, desi se hajr. Ne zbog toga što smo mi možda postupili kako treba, nego iz Allahove milosti. Allah nam se smiluje, pa zbog, ovaj, zbog te milosti prema nama dadne nam ipak na kraju hajr. Iako nismo slijedili razum, Allah nam naređuje da u svemu slijedimo naš zdrav razum i da slijedimo prije svega propise Islama. To su naše vodilje u životu. Sad se dolazimo do srži naše teme. Naše vodilje u životu, da ne pogriješimo i da postupimo najbolje i da tako postignemo sreću na oba svijeta. Naše vodilje u životu su prije svega propisi Kur'ana i Sunneta, principi vjeri. To je prije svega. Pa onda razum, naravno zdrav razum. Jer imamo i bolesne umove, imamo bolesne jeli, e, bolesna razmišljanja. To, to, ovaj, to se ne prihvata i to se ne uzima u obzir. I naravno nakon toga dolaze emocije. Rekli smo i da emocije ne trebamo zapostavljati. Uzet ću primjer e, iz naše historije, Bosansko-Hercegovačke. E, Bosna i Hercegovina, znamo ovaj prošli rat, taj prošli rat, e, ovaj, tu, tu agresiju i genocid, evo ovih dana je bilo aktuelno oko to genocida i one revizije za, jeli, za revizije tužbe za genocid, muslimani nisu željeli rat. Oni, svi oni koji su živjeli u to vrijeme znaju da niko od muslimana, ni političari, ni vjernici, odnosno ni, ni, ni ulema, ni vjerski službenici, niko nije želio rat. Ali se desio. I u tom ratu muslimani da su slijedili svoj razum, da su se vodili računicom, da, ih, da su slabiji, da nemaju odnaoružanja, da nemaju nikog iza leđa, ne bi ni vodili rat, odustali bi. Kao što je bilo takvi jel, poziva i takvi mišljenja, da treba odustati, ne može se suprostaviti toj armiji koja je bila četvrta u Evropi i tako dalje. I mnogi su, ovaj, mnogi se nisu puštali u rat. Ali ona jedna skupina odlučnih ljudi, koji su naravno nisu, imali svoju vjeru pri sebi, koji nisu zapostavljeni ni Allahu moć, oni su bili svjesni toga, oni su odlučili da se suprostavili. Iako onako gledano razumom i logikom, to je bilo sudo. Gdje će se suprostaviti, nemaš nikakvog oružja, nikakve, nemaš ni vojske, ni armije ovamo ispred tebe, jeli, četvrta vojska je grupa. I to je jedan primjer kad se slušalo, kad se slušalo srce. Kad se slušalo srce i naravno u takvoj situaciji Eh, čovjek se mora više oslanjati na Allaha subhanahu wa ta'ala. I u mnogim situacijama u životu srce nas zove nečemu ili poziva nečemu, a naš razum se uključi i onda počne da računa ovaj, šta će dobiti, šta će izgubiti i tako dalje. Kada slušamo srce, kažem, tu se trebamo više oslanjati na Allaha subhanahu wa ta'ala. Naći ćemo da je dominacija emocija nad razumom vrlo često nesreća u životu. Kad emocije dominiraju i kad pobjede razum, to donosi vrlo često nesreću pojedincu i zajednici. Uzet ćemo primjer, ovaj, koji smo malo prije spominjali, ponovo primjer braka, je da bi bračnog druga. Muškarac ili žena mogu se zaljubiti u pojavu, ljudsku pojavu, lik, lijep nekom. Ili njegov metak, bogat. Slijedeći svoje emocije, naravno, i, i pogriješiti. I da mu ta odluka zbog sljeđenja emocija upropasti njegov čitav život. Čitav mu život propasti. Isto tako kada je u pitanju, jeli, kada je u pitanju, kada su u pitanju negativne emocije, kao što je sržba, o to mi moramo posebno da, da ova, to moramo posebno da naglasimo, to su negativne emocije. Kada je u pitanju sržba, koliko smo se puta pokajali u životu zbog toga što smo slušali tu emociju, tu negativnu emociju i poveli se za sržbom. Znamo da je sržba e, veliko zlo i da je, to, o, da je islam je li eh, kuđenje gleda na srđbu i Kur'an i sunnet tu osobinu smatraju negativnom i zato je poslanik ali se rad vesramnom ashabu kada mu je došao i rekao Allaho poslaniće eusini, to jest u putima na neko dobro od koje će imat koristi. I poslanik, poslanik ali se rad vesram kaže la, tako da, i ponavljamo to tri puta, ne srdi se. Ne srdi se. Znamo da je sržba negativna osobina i koju ima svaki čovjek, od nekog izraženja, od nekog manje. Kažem poslanik Ali Isra'at Veselam, ne srdi se. Međutim, on je to, to, taj savjet smatrao onako malo koristim. Jel? Pa mu ponovo ovaj, dolazi poslanik Ali Isra'at Veselam, traži od njega savjet, a mu kaže ne srdi se i tako tri puta ponavlja. Kada bi neko nama uputio savjet, jel? kada je došlo kod nekog učenog čovjeka ili nekog ko je stariji od nas, pametniji, mudri, traži savjeti da nam kade srdi se, mi bi ga, ova, mi bi ga onako sa, e, gledali sa nekim, e, čudno bi ga posmatrali, mislim da se ismijala sa nam. Međutim, to je zaista jedan veliki savjet, jer čovjek kada bi, kada bi uspio da savlada sebe uvijek u srđbi, e, postigao bi mnogo dobro i sačuvao bi se mnogo zla. Zato poslanik Ali Sarat Veseram u drugom hadisu kaže nije jak onaj ko može savladati nekoga jeli, u hrvanju, je tako? nego je jak onaj koji savlada sebe u srđbi. Imamo ovaj, ljudi fizički jaki, je tako? sposobni, jaki, ne može ga niko savladati. Dobri boksera, kickboksera i ostali, međutim, kada je u pitanju jedna emocija u nama, ta mala emocija, Sržba nju ne može savladati. Ne može savladati sržbu nikako. A znamo da je sržba, da donosi veliko zlo. I kada su u pitanju odnosi u porodici između muža i žene, kada su u pitanju odnosi među drugim članoma porodice, odnosi među muslimanima, da sržba donosi veliko zlo. Zato čovjek u svome životu posebnu borbu mora da vodi jedan musliman, da vodi da saglada ovaj, tu emociju, tu negativnu emociju i da njome vlada ko to postigne, on je postigao visok stepen vjere i veliko dobro. E, činjenica je da su i pojedinci i zajednice često bili nesretni i kajali se zbog toga što su poslušali emocije, što su poslušali srce. I e, tada često se kajali, jel? Mnogo češće nego što su se kajali zbog toga što su slušali razum. Može li se čovjek, može čovjek pogriješiti ako posluša razum u ovaj, svome životu? Može ako je pogrešno promišljao i razmišljao. Može pogriješiti i da se kaje zbog toga što je stedio razum. Nekada ljudi previše kalkulišu u životu i sve im prilike prođu. Sve prilike. Neko kad, kad hoće da se, žena kad hoće da se uda ovaj, i dolaze prosti jedan pa drugi pa treći pa deseti i ona sve odbija. Sve je nešto fali. Nikada da nađe onog savršenog, a savršenog nema tako. I zbog te kalkulacije previše korištenja razuma, to je to je dobro prošlo, to je dobro prošlo tako. Isto tako u, u životu kada hoćemo da se školujemo, da napredujemo, da da pokrenemo neki posao, ako previše kalkulišemo, koristimo razum, možemo pogriješiti. Možda nam se desiti da ovaj da propustimo te prilike. Zato treba koristiti razum, ali treba ako nekada poslušati srce. I kada su pitanje ove i te kako bitne odluke u životu. A činjenica je da su se ljudi kajali, rekli smo, zbog slušanja razuma. Nama je poznato da Kur'an i sunnet, da vrlo često spominju razum i ovaj, spominju one koji pamet imaju, naći ćemo mnoge ajte da završavaju la'allekum ta'kirun ili inkuntum ta'kirun, ne bili pameti imali, ne bili pameti došli, ili ako pameti imate. Uzet ćemo primjere iz poslanikoga, ali i sada, to je najbitnije, on nam je najbolji uzor mi smo evo do sada govorili općenito o našem životu i o na, odlukama važnim u našem životu. Ovdje ne smijemo zapostaviti vjeru. Imamo neke stvari gdje, gdje razum, kada u pitanju vjera koristimo je razum. Čovjek može doći do spoznaje da postoji Bog i razumom. Ako posmatra jeli, ovaj, sve oko sebe, prirodu, može doći do zaključka da nije ništa nastalo samo od sebe, jer naučnim metodama, razumom, razmišljanjem, i može doći do zaključka da postoji stvoritelj. I da je to jeli, uzvišeni stvoritelj koji je iznad, iznad svega. I tu se može koristiti razum. Ali imate neke stvari u vjeri e, gdje razum ne možemo koristiti. Ne možemo koristiti razum u stvarima gajba, skrivenog svijeta. Te stvari ne možemo shvatiti razumom. I pitanje, nekada pitanje sudbine, neke stvari sudbine ne možemo shvatiti razumom. Zašto se nekome to desilo, a nekome nije i tako dalje, zašto je nekom drugom nešto drugo desilo, zašto me to zadesilo u životu, zašto sam, zašto sam siromašan ili ovaj, zašto sam uh, e, slabo imućan dok je neko drugi bogat, neke stvari u životu ne možemo shvatiti. Ne možemo dokućiti ovaj, našim razumom. Ako bi koristili tu samo razum, onda bi možda uh, zalutali. Možda bi nas razum odvoj do toga da smo nezadovoljni Allahom odredbom desi se, u nedavno je bio slučaj u Magloju, ona djevojčica kada je išla iz Mekteba i kada ju je ovaj, udarilo auto. Na licu mjesta je umrla, odnosno do bolnice. To je iskušenje za, za roditelje. Veliko iskušenje. To znaju samo oni koji su izgubili svoje djecu. Djeti iz Mekteba preko, preko ceste i udari auto i završi svoj život. Bezgriješno, čisto, znači vjerničko dijete, to je, kažem, veliko iskušenje za, za ljude. Ako bi gledali razum, što, kao što vrlo često mnogi ljudi kažu, a što se to meni desilo? A zar se to meni moralo desiti? Onda bi mogli otići, kažem, ovaj, zalutati i ovaj, biti nezadovoljni sa Allahom odredbom, a to je već, to je već zavuta, to je već teško stanje. Ali, kada u pitanju vjernik, vjernik se ovaj, s tim pomiri. S tim se pomiri, iako mu je teško. Iako razum, razum govori sasvim nešto drugo, ali on se pomiri Zašto? Zna da je to sudbina, iako ne razumije tu sudbinu. Ja ne, teško mi je tu sudbinu razumijeti, ali to kažem, to je Allahovo određenje i čovjek se s tim pobije. Kažem iz poslanikov, ali je sada tvrstavom života, ima mnogo primjera kada je poslanik, ali je sada tvrstavom slijedio glas razuma, a i primjera kada je slijedio emocije. U svojim odlukama u životu ovo je najbitnije, jedna od glavnih poruka večerašnjih. Kažem, ovo, ove stvari, ovo pitanje je kako bitno našem životu, posebno za mlađe, pred kojima je život i pred kojima su važne odluke. Ovi možda stariji su te odluke ovaj, već mnoge donijeli. Ovaj, pitanje i, i ženitbe, i posla, i djece, i putovanje, svega drugog, tako da za njih nema još puno odluka važnijih u životu. Tako. A ovo je bitno, za, kažem, mnogo je bitnije za ove, za ove mlađe da se prije svega u životu jednog muslimana, da, se, da, da, ovaj, da musliman slijedi kuranske principe i ono što nam je poslanik Ali Isra, to se nam ostavio u vasijet. I tako ćemo sigurno najbolje postupiti u svome životu. Nikada se nećemo pokajati ako smo slijedili principe i pravila, pravila Kur'ana i Sunneta. Iako nam je nekada možda našim nefsu, našoj duštvo mrsko, ali nećemo se sigurno pokajati. I to je garancija da, da, ovaj, da, da tako treba postupati. I nakon toga trebamo slijediti svoj zdrav razum. Prvo, na prvom redu, broj 1, uh, e, principi Korane suneta ili učenje Korane suneta, poslije toga ide zdrav razum, a na kraju rekli smo emocije, koje također ne smijemo zapostaviti. Uzet ćemo primjer poslanikova, ali i sada tvrstva života, kaže kada je, kada je razum, kada se razum udalje od emocija, Ne smije biti razum bez emocija, rekli smo. Mora razum biti začinjen emocijama. Ako se udalji razum od emocija i slijedimo samo razum, dolazi do jednog poremećaja u našim odlukama, u našem životu, e, kao na primjer e, e, grubosti i osorosti. Onda postojimo grubi bez osjećajni. A čovjek muslima ne može biti bez osjećaja. Milost je jedna, jedna dominantna osobina u životu vjernika. Milost, ta milost, blagost. Ako kažem, odvojimo emocije od razuma, onda ćemo biti grubi osobi. O tome govori Kur'an i kada se obraća poslaniku, ali i salatu wasalam, I upozorava ga kako da se odnosi prema ljudima. Kaže mu Allah subhanahu wa ta'ala فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْوًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْلُ مِنْ حَوْلِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku alaihi salatu wasalam. Ti si samo Allahovom milošću blag prema njima. blagost je naređena, jeli, poslaniku i vjernicima, eh, da, da, da budemo blagi prema drugim ljudima, prije svega prema vjernicima. Ovdje se odnosi i na, i na ljude koji pozivamo u dobru, koji pozivamo u vjeru, prema njima trebamo i moramo biti blagi. Znamo da je poslanik, ali je sada tvrstana, svašta doživljavao meki, ali mu je pored toga naređeno da bude milosti i blag prema ljudima. I kada ih poziva, jel Allah subhanahu wa ta'ala. Dalje u ajetu kaže, a da si ti grub i osoran, to je da, da da zapostaviš svoje emocije, blagost i milost, samilost. Kaže, oni bi se razbježali od tebe. Oni bi se razbježali od tebe. Ovdje vidimo posljedicu zapostavljanja emocija. Kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala, zato im praštaj. Zato im praštaj i oprosta za njih traži. To je osobina kojom treba da se okiti svaki vjednik. I to je, to je emocija. Jedan jedno od pravila u našem životu, u životu jednog vjernika, u svim segmentima života, jedno veoma važno pravilo, jeste ovaj Kur'anski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsan. Allah zaista naređuje da budete pravedni i da budete dobročinitelj, da činite dobročinstvo. Pravda i pravičnost u životu je uzvišeni princip. Moramo biti pravedni u svakoj situaciji i prema svakom. Pa čak i prema onima koji nam čine zlo, koji, koji su nam neprijatelji, mora biti pravilni. A to ćemo spomenuti u drugom ajdu. A dobročinstvo je ona strana emocija, ljudskih emocija. Dobročinstvo je vezano za naše emocije, jer samo nas a, samilost, blagost, sosjećajnost može navesti da budemo dobročinitelji. Ako čovjek nema ovih osobina, neće biti dobročinitelj. A to ide sve zajedno jeli, sa vjerom. Ovaj princip i ovaj Ajde dobro zapamtimo u našem životu. Moramo biti pravedni i prema svojim suprugama, prema bračnim drugovima, prema djeci, prema komšiji, prema općenito ljudima, pa čak i prema onima koji nam zlo čine. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَجْنِ مَنَّكُمْ شَنَهَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَقْوَا Kaže, neka vas mržnja prema nekom narodu ili prema nekim ljudima ne navede da nepravedni budete. Mržnja je to, to je emocija, tako? Znači, neka vas ta emocija negativna ne navede da nepravedni budite. Pravedni budite, to je bliže bogobojaznosti. I to je vrijednost jednog čovjeka, jednog muslimana da bude pravedan. Nažalost, nam se često u životu desi da smo nepravedni. Kada nas neko naljuti, kada nam učini neku nepravdu, mi, e, ta nas naša mržnja i ljutnja navede da nepravedni budemo. I kada uzvraćamo na nepravdu, uzvraćamo više nego što je nama učinjeno. A znamo da Allah subhanahu wa ta'ala u trećem ajetu kaže da in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi. Kaže ako hoćete da na nepravdu uzvratite, učinite to samo u onoj mjeri u kojoj je to vama učinjeno. Dozvoljeno je uzvratiti na nepravdu, ali samo u onoj mjeri u kojoj, na, u kojoj je čovjek učinjena nepravda. I ovo su, ova tri ajeta su uh, kažem, kuranski principi koji su i kako bitni u našem životu. I neće nam ovaj, e, ako slijedimo ove kuranske ajte, neće nam, neće nam dozvoliti da se povodimo za emocijama i da pogrišimo. Ovo je aspekt našeg života. Uzet ćemo sada primjere iz vjeri. Primjere iz našeg svakodnevnog života, iz naše vjeri, jer činjenica je da posebno ovim vremenima u zadnjih nekoliko godina da postoji, da su međuljudski i međumuslimanski odnosi poremećeni. Zbog čega? Po najviše zbog sljeđenja emocija, po najviše zbog sljeđenja jeli, e, svojih osjećanja i tako dalje. I u tim situacijama zapostavimo Allahove propise, zapostavimo svoj zdrav razum. E, pravi vijednik je onaj koji slijedi Allahove propise prije svega i koji svoje emocije potčini tome. Uzet ćemo primjer iz života poslanika, ali se da tvrsilam još neke primjere koji će nam najbolje jel, ovaj, pokazati kako ju po pitanju vjeri da, da vagamo između razuma i emocija. Hidžra poslanika, ali se da tvrsilam. Znamo da su muslimani bili u Mekiji, da su bili ovaj slabi, da su bili slabašni, ali da su ipak željeli da se suprostavi mušnicima. Nam Omer ibn Hatab, nakon što je on primio islam muslimani su ojačali. I on je bio poznat po svojoj žestini. I on je prvi upitao poslanika, ali je sada, tvoj sam nam lao poslaniće, jesu li on na istini ili mi? On je slijedio razum. Ako smo mi na istini, da im se suprostavimo. Silom, je tako? Međutim, poslanika, ali je sada, tvoj sam nam, mu je uh, kazao da nije još vrijeme za to. I Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvoljavao u početku muslimanima da se suprostavljaju silom. Nije bila, ovaj, nije bila dozvoljena borba. Ni odbrana nije bila dozvoljena. I onda Allah subhanahu wa ta'ala naređuje muslimanima da učine hijđu. Da učine hijđu. Ono, onako ako gledamo razumom, pa zašto da napuštam svoje mjesto, ova, jezda, je, jezda su iskušenjima bila, zašto da napuštam svoje mjesto, svoj metak, tako dalje, i da selim negdje tamo u nepoznato mjesto, ali to je bila Allahova odredba koju možda njihov ljudski um tada nije mogao shvatiti. Međutim, bila je Allahova naredba. Učinite hijđu Medinu. I učinili su hijđu je pokazalo se da je tome hajde. U sljeđenju Allahovi propisa, u sljeđenju zdravog ljudskog razuma, a zdrav ljudski razum je, ovo je veoma bitno, u skladu sa Allahovim propisima. Ne može se desiti da, da neki Allahov propis, da ga ljudski razum, ako je zdrav, ne prihvati, da ga ne može, jeli, prihvatiti. Drugi primjer, kada je poslanik Ali Hissana, to je sram, osvojio Meku. Svi su tada bili, svi su se pokorili, neki su primili islamu, jeli, e, iskreno, neki neiskreno. Kasnije su jeli, primili iskreno, mnogi od njih, od mušika. Poslanik Ali Isra'at Veselam je trebao, bio je obaveza kao Allahov poslanik da Kaabu sagradi na onim pravim temeljima. Znamo da je jedan dio Kaabe bio srušen, onaj dio koji je polukrug oko Kaabe, u blizini Kaabe, to su pravi temelji Kaabe. Poslanik Ali Isra'at Veselam trebao je da sruši ovaj Kaabu s te strane da je proširi, ali je odustao. Nije slušao svoje, da kažemo, emocije, želja za dobrom, želja za, za istinom, nego je poslušao razum. Poslušao razum. Zašto? Kazao je da ne bi, e, neće to učiniti, da ne bi mušici kazali, jeli kako, Muhammed ruši ono što je sveto i kod mušika. Znamo da je Kaba bila sveta i kod mušika. I zbog toga je odustao. Zbog onih koji su ovaj, nedavno primili islam, da ne bi kazali, ovaj, šta to radi poslanik? Ruši nam svetinju. Je znamo da nekad običan svijet koji nije upućen u vjer, ne poznaje propise, ne razumije neke stvari, tako imaju u svome životu. Trebamo se povoditi za ovim poslanikima, ali je sada to sam na primjeru. Ako će neki naš postupak izazvati e, budne reakcije, izazvati veliku štetu i po nas, i po našu vjeru, i po našu zajednicu, a smijemo odustati od toga, ovo je bitno, a vjera nam dopušta da, da odustanemo, da možemo odustati, onda je bolje odustati. Bolje odustati da ne, izazov, ne, ne izazovimo veće zlo. Jer postoje jedno širijesko pravilo u islamu, ovaj, ako ćemo nekim postupkom, postupkom izazvati veće zlo, odnosno veću štetu od koriste, onda ne trebamo to činiti. Ne trebamo to činiti. Naravno, to treba čovjeka dobro vaga, ako ne zna sam da pita učene ljude, da pita o profesor. Neke stvari ne možemo odgoditi. Neke stvari ne možemo odustati. Ne može čovjek odustati i kazati, meni roditelji ne daju da, da klanjam, pet vakata, kažem dosta sabah jakša, ja odustanem od tri vakta, to ne može, tu nema kompromisa. Ili recimo ako žena muslima kao će da se pokrije, a roditelji joj ne daju, treba li poslušati roditelje? Ne treba poslušati. Kada su u pitanju, ovaj, prije svega, temeljne istine vjeri, farzovi ili ruknovi islama, tu nema kompromisa. Ali neke stvari koje se mogu odgoditi za određeno vrijeme, tu treba čovjek da vaga, da, da onaj, procijeni hoće li to izazvati veću štetu ili korist. Evo uzet ću primjer, ono, aktuelno je, nije često i nije u velikoj mjeri, ali više ženstvo, pa neki muslimani žele da ožive sunet i da ožene i drugu, i treću i tako dalje. Kaže, to je sunet, neću da o tom pričam, ja ću to uraditi, pa makar se dunjalko krenu na opačke. I ovaj, tu e, vrlo često dođe do nesegledivih posljedica oženi prvu, drugu, pobjegla prva, roditelji ga ostavili, krenu leđa, haos u porodici, haos u društvu i tako dalje. Treba li tu čovjek gledati razum? Treba gledati razum. Že, više ženstvo je e, u islamu dozvoljeno, a kažem i pohvalno određenim okolostima ako čovjek jel ima mogućnosti i ovaj ako je dovoljno jako jake vjere ako ima i metak i tako dalje jako će biti pravedan prema suprugama Međutim, ako će ta njegov postupak izazvati velike posljedice i štetu pod njega, njegovu vjeru, njegovu ženu, porodicu, tako dalje, rodbinu, onda nije ovaj zgorek da, da razmisli je to dobro, hoće li nastaviti ili odustati. Isto je tako u nekim drugim stvarima. Nekada, ako ćemo sprovesti neku pohvalnu stvar u vjeri, nešto što je mu steha, ako ćemo to sprovesti, a neće nas razumijeti neko ovaj, iz naše porodice ili naše, naša supruga ili djeca, onda je bolje sačekati dok ne dođe neko drugo vrijeme da ovaj, dok i poučimo vjeri da ovaj, da razumiju i tako dalje. U vrijeme poslanika ali sada tesna znamo da su bili munafici, licemiri, za koje, kojima je poslanik ali sada tesna bio bavješten. Znao je njihova imena, znao je ko su oni, tako. I Neki od ashaba su mu predložili Lavo Poslaniće, prije svega Omer ibn Hata bio poznat u svojoj žestini, Lavo Poslaniće, daj nam imena tih licemjera, neprijatelja, unutrašnji neprijatelja, da ih likvidiramo, da ih pogubimo. Pa je poslanik kada je sada to sam rekao, ovaj, ne, nećemo to činiti kako ne bi drugi kazali da Muhammed ubija svoje prijatelje. Niko neće shvatiti zašto je on, zašto su neki ljudi pogubljeni. A znamo da su munafici bili ovaj, rak rana u, u Medini i da su bili najgori i najštetniji po islamu muslimane. Pretvarali se da su muslimani, dolazili, klanjali se muslimanima, ali su spretkali protiv islama muslimana. I zaslužili su da budu, jeli, ovaj, da budu sankcionirani. Ali poslanik Ali Islalat Veselam je pored toga odustao ne zato što nije bio u pravu, nego zato što je razmišljao i koristio, kažem, razum kako ne bi oni što će možda sutra biti novi muslimani iz Mekke i drugih mjesta okolo, kako ne bi rekli kakav je to poslanik ubija svoje prijatelje. Njegovi najbliži prijatelji nije ubija. I vjerovatno mnogi ne bi prihvatili islam zbog te činjenci. Još jedan primjer života poslanika, sam, kada su krenuli da obave umru, i znamo da su ih ovaj, poslanika, to sam vas harbi krenuli da obave umru, pa su ih na Hudejbiji zaustavili. Nisu im dali da obave umru mušici. I poslanik Ali Selat Veselam je li tada sklapa, dolazi do sklapanja onog e, ugovora na Hudebi, ugovora desetogodišnjeg ugovora o nenapadanju i tako dalje, određene uvjete, što su muslimani, što muslimani nisu prihvatali. Nisu mnogi od njih e, ovaj, mogli da se pomire s tim. Deset godina ovaj, bez sukoba s mušicima i tako dalje. Oni su to smatrali da je to poniženje. Mi smo muslimani, mi smo na istinu. Nek nas je manje, nek smo slabiji, trebamo se suprostaviti. Ali poslanik Ali Islalat Veselam kaže ne. Sklopit ćemo ugovor. Pa su oni u ugovoru, eh, poslanik Ali Islalat Veselam je rekao, napiši eh, Muhammed Allah poslanik. Pa su oni to ovaj, odbili, da si poslanik, da te priznamo za poslanika, vjerovali bi te mene. Ne, ne, samo napiši Muhammed, sin Abdullaha, pa i to poslanik, napišite Muhammed, sin Abdullaha. I mnogim ashabima nije to bilo ovaj, po volji, bilo im je krivo, misle su da je to poniženje. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala dao je veliki hajt. Za samo dvije godine, poslije Hude i Bije, većina jeli, ovaj, arapskih plemena su primila islam. Muslimani su ojačali. Tako da su, naravno, oni su, ovaj, mušnici su prekrišili taj dogu. Oni su ga prekrišili. To je poslanik Ali Islava, to je sam znao, jer je bio bavišten objavom, jeli, od svezneju čekta I nakon toga, ne, dvije godine nakon toga, muslimani su ojačali, bili bro, brojniji, jači i došli su osvojili Meku bez, bez krvoprolića, bez krvi. Osvojili Meku. Znači, ako gledamo nekada emocijama, ako se povodimo za emocijama, e, možemo pogriješiti, vrlo često. I sam je shavio lovog poslanika, ali i slatve su nam se zatim povodili, ali tu je bila objava da ih koliko je da ih usmeri. Isto imamo primjer bitke na Uhudu koja je koštala muslimane. Koštala je muslimane. Prvi primjer iz te bitke jeste da su ashabi željeli da izađu izvan Medine, da se sukobe s mušicama, izvan Medine. A poslanik Ali Islava Tresan želio da se su, da ih sačeka u Medini, u gradu. Međutim, je ashab su insistirali. I poslanik Ali Islava Tresan je prihvatio njihovo insistiranje i njihove emocije. I desilo se između ostalog da je to jedan od ovaj, uzroka poraza muslimana na Uhudu. Jer da su bili u Medini, ne bi ih mogli tako lako porasti mušnici. A drugi primjer u toj bici jeste onaj primjer onih strelaca. Oni koji su bili na hađu znaju za ono brdo strelaca kod, jel, kod Uhuda. Da su ti strelci ono, ushićeni pobjedom kada su vidi da muslimani pobjeđuju na Uhudu da i ovaj, željni opet emocije, jel, ljubav prema metku, željni ratnog plijena pohrlili su da ovaj, kupe ratni plijen i ostavili ono brdo i nisu poslušali poslanika ali islam tveslam, je Allah ih kazni. Desila im se, jel, desio im se poraz. I e sad će dotaći jednog veoma bitnog pitanja ovdje, kada je u pitanju e, dava u Bosni, odnosno rad za Allahu vjeru. I na tom polju te kako je bitno da čovjek, da čovjek musliman pojedinačno, a i zajednica, da koriste svoj razum, da se ne povode za svojim emocijama. E, zato što kada god čovjek koristi svoj zdrav razum i usto se vodi za kuranskim principima i sluša učene ljude, neće uz Allahovu Đelešanu pomoć pogriješiti i takva odluka će donijeti veliko dobro i veliki hajr. E, moramo znati da prije svega e, jedinstvo muslimana je prioritet svih prioriteta. Moramo e, da, da vodimo brigu o jedinstvu muslimana i da svojim postupcima ne smijemo pruzrokovati nejedinstvo, razdor i tako dalje. Pa čak i ako nam neko s druge strane čini ne, neku nepravdu i tako dalje, treba biti strpljiv i treba uvijek davati prednost e, interesima zajednice nad ličnim interesima. Naravno, u svemu tome je bitno poznavanje e, propisa vjeri. Vrlo često mi e, iz naše ljubavi prema Allahu, iz naše ljubavi prema poslaniku, ali i slatu sam, iz naše ljubavi prema vjeri, a to opet emocija, to je naše srce i emocije. Često pogriješimo. Još ako ne poznajemo određene propise, nekada zbog nepoznavanja tih propisa i zbog naših emocija učinimo određene greške u našem odnosu prema drugim ljudima, dok i pozivamo vjeri u našem nerazumijevanju drugih ljudi, tako da nam to izazove određene probleme i dugoročne posljedice. Zato je kako bitno da je po pitanju vjeri da slušamo prije svega e, slovo Kur'ana i Sunneta i da slušamo svoj zdrav razum. A da emocije budu ono, samo ono što smo spomenuli na početku, da budu začin jeli, za, za naše postupke. Ono što će začiniti naš razum i što će jeli, ovaj, dati slast. Ne možemo, kažem, ni vjeru, ni živjeti, ne možemo ni prakticirati bez emocija. Znamo da su da je mjesto emocija da su, da je mjesto emocija srce i da naša ljubav prema istini, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala da se nalazi u našem srcu i da je to dokaz naše, e, naše iskrenosti, naše, našeg iskrenog vjerovanja i naše predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo, poštovane sestre, e, na kraju ću samo da rezimiram i da kažem svoju, svoju jeli, završnu poruku, a to je da <clears throat> ako želimo, a na početku sam to spomenuo, ako želimo da ostvarimo svoj glavni cilj u životu i da, da ga dostignemo, a to je postići Allahu zadovoljstvo i njegovu milost i vječni džennet, jer to je cilj svakog muslimana, trebamo prije svega da da slušamo upute Korane Suneta i da svoj zdrav razum koristimo u našem životu, u svim našim odlukama u životu, bez obzira bilo, bilo te odluke životu, one materijalne prirode ili dunjalučke kao što je brak, posao i tako dalje, ili one druge, one duhovne, da koristimo jel, zdrav razum i da naravno to bude ovaj popraćeno našim emocijama koje, koje su i tako, također značajne u našem životu. <clears throat> ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, da nam podari <clears throat> iskreno vjerovanje da nam podari zdrav razum i da naše emocije usmjeri u pravom smjeru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaše prisustvo i da ove trenutke koje smo zajedno proveli u budu, jeli, da budu upisani u nastance naših dobrih dijela i da od toga imamo korist na svijetu. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam e, ovo naše druženje, vrijeme koje smo proveli, upiše u dobra djela i da vas Allah Đelšanu nagradi na strpljivost i pažljivo slušanje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.